Naredno pitanje je, salamu alaikum, čula sam da je dobro učiti suru Mulk svaku noć pred spavanje. Ko uči tu suru, bit će oslobođen kaburskog azaba. Da li je to tačno? Ova pradaja u srednju suratul Mulk, znači ima utemeljenje obzirom, znači da se spominje u hadijskim zbirkama učenje suratul Mulk svako veće, iako je polemična kod određenih ulemanskih krugova, znači, ali ima osnove, jedan dio uleme smatra vjerodostojnim to, da tu suru ako bi učili niša Allahu Teala, znači da ima nečega što nas posjeća na, jer upravo suratul mulk sadrži te opomene koje Allah subhanahu wa ta'ala slao i poslanike koji će dolaziti kada čovjek bude proživ, znači biti pitan, tako da učenje suratul mulk, znači predveće, inša Allahu ta'ala ima utemeljenje i nije bit'an.